Ավաղ դա իրողություն է, ինչքան էլ դառը եւ ցավալի հնչի, բայց անժխտելի ճշմարտություն։ Եվս մեկ ակնառու վկայություն, թե իրականում ինչ աստիճան վայրագ ու գազանաբարոյ է մեր ճշնամին։ Վկայություն անշուշտ ոչ մեզ հայերիս համար։ Մենք այս վերջին իրողությամբ չէ, որ քաջածանոթ ենք ճակատագրի կմահաճույքով հազի մի քանի դար առաջ մեզ հարևան դարձած քոչոր խաշնարածների ցեախմբի ներկայումս ադրբեջանական հորժորժվող հանրության գիշատչական էությանն ու վարկագծին։ Նրա ու նախածին բնազդային հատկանիշները անգամ հոմո սապիենսի բանական մարդու ձևավորման ու կայացման համար կարծես թե բավարար բարենպաստ պայմաններում դույզնից փոփոխության չեն ենթարկվել։ են Նրա, ով մեծ Թումանյանի բնորոշմամբ հազար դարում հազիվ դարավ մարդասպան ու հերով է միջև մարդը իր շամփան։ Վերիշենք Մարտունու շրջանի Բերթաշենցի մանկան երկրորդ դասարանցի Նելսոն Մովսիսյանի վարենաբարոս սպանությունը 1966-ին, որ ազգային ճշտամանքի հողի վրա առանձնահատուկ խոշտանգումներով իրագործել էր Կորոպատկինո ադրբեջանական բնակավայրի դպրոցի տնօրեն Արշատ Մամեդովը իր հանցակիցների հետ միասին։ Անհնար է մոռանալ 1988-1990 թվականների հակական կոտորածները Սունգայիթում, Բաքվում, Գանձակ, Կիրոաբադում, Ադրբեջանի մյուս քաղաքներում ու գյուղերում, երբ ադրբեջանական ջարդարարների ամենահամեղ ուտելիքը դարձել էր սրտի խորովածը, հայի սրտի։ Արցախի մարաղա հայկական գյուղի բնակիչների անպաշտպան կանանց ու երեխաների ծերունիների սպանդը 1992 թվականի ապրիլին բանական մարդու գիտակցության անհասանելի եւ անհարիր բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ դրվագներով հանդերձ Վերհիշենք հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի կացնահար սպանությունը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի դասընթացներում նրա համակուրսեցի ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովի կողմից 2004 թվականի փետրվարին 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմի օրերին ազգությամբ եզդի զինվոր Քերամ Սոյանի, վարորդ Հրանտ Ղարիբյանի եւ մայոր Հայկ Թորոսյանի գլխատման Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում Խալափյան ընտանիքի 3 տարեց անդամների՝ ամուսիններ Վալերա եւ Ռազմելա Խալափյանների, ընտանիքի մեծ մոր 94-ամյա Մարուսիա Խալափյանի դաշնաբարո սպանության փաստերը։ Եվ ահա ադրբեջանական վայրագության նորահայտ փաստը, որը 26-ամյա հնություն ունի եւ որի մասին այսօրին առանձնակի հպարտությամբ ու բարձանքով է գրում Բաքվի մամուլը։ Ինչպես տեղեկացնում է մոդերատոր Ազ լրատվական գործակալությունը փետրվարի 2-ի լուրերի թողարկման մեջ, ներկայումս Թուրքիայում բնակվող մի ոման Բաքվեցի ադրբեջանուհի Նուրժահան Հուսեյնովան, ով պատերազմի սկզբից եւ այդ հայերի դեմ ջիհադի էր մեկնել Շուշի եւ իր հետ տարել էր նաեւ 18-ամյա ուսանող որդուն Էլխանին։ Ինչպես հայտնի է, Շուշիում տեղակայված ադրբեջանական զորքերը 1992 թվականի հունվարի 26-ի գիշերը լայնածավալ հարձակում են ձեռնարկել Քարինտակ հայկական գյուղի վրա։ Ռազմական գործողությունը Շուշիից ղեկավարում էր այդ նպատակով Բաքվից հատուկ ժամանած պաշտպանության նախարար գեներալ-մայոր Նաջմեդդին Մեհդիևը։ Մինչև ատամները զինված ավելի քան 300 ադրբեջանցի հրոսակների դեմ ինքնապաշտպանության էր ելել ընդամենը 80 քարինտակցի։ Հետո քարինտակցիների նոկնության ասան մի շարք գյուղերի՝ Շոշի, Սղնախի, Ավետարանոցի, Կրասնու, Սզնեկի, Կարմիր գյուղի, ինչպես նաև Ստեփանակերտից Աշոտ Ղուլյանի Բեկորի կամավորական ջոկատները։ Հակառակորդը զգալիորեն գերազանցում էր ոչ միայն թվականակով, այլև զենք ու զինամթերքով։ Ինքնապաշտպանության մասնակիցներից մեկի այն ժամանակ 16-ամյա Երևան Աբրահամյանի վկայությամբ ճակատամարտի ընթացքում ադրբեջանցիներին միայն հաջողվեց ժամանակավոր գրավել «Գարաժ» կոչվող դիրքը։ Նրանք կտրել էին իրենց ձերք նկած գյուղի պաշտպաններից մեկի ականջը, հանել սիրտը, կրակ վարել ու պարում էին շուրջը։ Այնուամենայնիվ, գյուղի պաշտպանների հմուտ գործողությունների շնորհիվ ճշնամին ժաղժախվեց ռազմի դաշտում թողնելով 92 զոհ։ Կարինտակի հերոսամարտում հայկական կողմից զոհվել էր 22 մարդ, 12-ը վիրավորվել։ Երեկոյան ժամը 6-ի սահմաններում ճակատամարտն ավարտված էր։ Մարտերի ընթացքում սպանվել էր նաև ադրբեջանական բանակին զինորագրված ադրբեջանուհու որդին։ Բաքու տեղափոխելով եւ հողին հանձնելով որդուդին, նա գերեզմանի մոտ տեղադրում է նաև մի ապակե տարա, որի մեջ գերեվարված հայ կամավորականի սիրտ, Երևի թե նույն անգերու, որի մարմինը ծվատել էին գարաժ դիրքի մոտ։ Սպիրտի մեջ պահվող այդ սիրտը հայտնում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Այսօր էլ մնում է գերեզմանակարի հարևանությամբ իտես գերեզմանատան այցելուների։ Որպես ապացույց լրատվական գործակալությունը հրապարակել է նաև լուսանկարներ, որոնցում պատկերված են թանկարժեք քուրքի մեջ փաթաթված ադրբեջանուհին, որդու գերեզմանակարի մոտ, իսկ կողքին ապակե տարան է, որի մեջ հայ ռազմիկի սիրտն է։ Հավելեմ, որ Բաքվի այդ լրատվամիջոցի հրապարակումը դիտել էին համացանցի 8847 ադրբեջանցի օգտատերեր, իսկ հրապարակման շարժարիթը կնոջ կերպարանքով այդ թրիշի ծննդյան տարեդարձը, ինչի կապակցությամբ պարբերականի խմբագրությունն աչապարել է շնորհավորել, անվանելով նրան ոչ այլ կերպ քան մեր հերոս մայր։ Հատկանշական է նույն այն սրտաբուխ ջերմությամբ, ինչպես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է շնորհավորել համակուրսեցի Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած Չիվաղին, Ռամիլ Սաֆարովին եւ Քերամ Սլոյանին գլխատած ու գլխատման տեսարանը համացանցում սփռած ադրբեջանցի զինծառայողներին, կոչելով նրանց ոչ այլ կերպ քան հերոսներ։ Ահա այդ է նրանց ցեղային էությունը։ Այդպիսին է համայն մարդկության այդ հատվածի քարանձավային մտածողությունը։ Անկախ ներկայիս արդի քաղաքակիրթ նիստուկացին ու հակուկապին հետ հետե կարծես թե համահունջ դարձող նրանց կեցվածքից, դանակ պատարակաղից օգտվելու փոքր շատ է ձերբերացունակությունից, շողոմ ժպտալու ավանդական սովորությունից, ժպիտ որի չարագույժ լույսի ներքո փայլող ժանիկներն անսպասելի կարող են կրճտալ դեմացինին որպես հերթական զոհի հոշոտելու բնազդային զգացողությունից ու մողումից։ Արդյոք նույնավ զգացողությամբ չէ, որ Ադրբեջանի ներկայիս նախագահի հայրը 80-ականների վերջերին քաղաքական ասպարեզից վտարված Հեյդար Ալիևը Ադրբեջանի Կոմքսի կենտկոմի պետական անվտանգության կոմիտեի իր դրացոներին խորհրդային իշխանության քաղաքական դիմության պատմուճաններ հակած եւ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր ազգայնական կուսակցությունը հիմնադրած իր կամակատարներին Մոսկվայից հրահանգում էր ազգամիչյան բախումներ հրահարել։ Ինչքան հնարավոր է արյուն թափել ամենուրեք եւ առաջին հերթին հայի արյուն թափել պատճառ բռնելով թե Ղարաբաղցերն իբր ապօրինաբար անջատվել են ուզում Ադրբեջանից ու միանալ Հայաստանին եւ անպայման բաժել է պետ նրանց Բայց արդյոք այդ էր միակ պատճառը։ Պարզում է, որ ոչ։ Ահա թե ինչը վկայում ադրբեջանցի պատմաբան իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսովը, ով 1992-1993 թվականներին Ադրբեջանի այն ժամանակվա նախագահի վարչակազմի տեղեկատվական վերլուծական բաժնի պետն էր եւ ով ներկայումս որպես քաղաքական վտարանդի բնակվում է Հոլանդիայում։ Ադրբեջանական օբյեկտիվ համացանցային հերոստատեսության նորերս տված իր հարցազրույցում նա պնդում է, որ 1990 թվականի Բաքվի հայկական ջարդերն ու Սև հունվարը կազմակերպվել են Հեյդար Ալիևի հրահանգով, հետագայում նրա իշխանության գալու նպատակով, եւ բացատրում է, որ 1988 թվականին իշխանության գալուց հետո Ադրբեջանի Կոմքսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Աբդուրռահման Վեզիրովը Միխայել Գարբաչովի համաձայնությամբ Հեյդար Ալիևի դեմ հետաքննություն էր նախաձեռնել հետաքննվում էր նրա կառավարման ողջ ժամանակահատվածը 1969-1982 թվականները, նաև ավելի վաղ շրջանների հանգամանքները, թե ինչպես է Հեյդար Ալիևը կեղծել իր փաստաթղթերը, փոխել ծննդյան տարեթիվը երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ ռազմաճակատում չհայտնվելու համար, բացահայտվում են պետական անվտանգության կոմիտեի մի աշխատակցուի հետ կապված սկանդալի մանրամասները։ Արիֆ Յունուսովն ասում է մեր վերումում 1989 թվականի դեկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ ամբողջ ԽՍՀՄ-ից Բաքու են ժամանել երկրի լավագույն քննիչները։ Նրանք Ադրբեջան են եկել Հեյդար Ալիևի գործի քննությունն անցկացնելու նպատակով։ Իսկ 1990 թվականի հունվարի 15-ին ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազությունը պետք է Բաքվում իմի բերեր հետաքնության արդյունքները եւ այդ նիստի ժամանակ պետք է որոշվեր Հեյդար Ալիևի հետագա ճակատագիրը։ Որոշումը իհարկե բացասական պետք է լիներ Ալիևի համար, իսկ 1990 թվականի հունվարի վերջին պետք է տեղի ունենար Ադրբեջանի Կոմքսի կենտկոմի պլենումը, որի ժամանակ Հեյդար Ալիևն ու նրա թիմը պետք է վտարվեին քուսակցունից եւ հերանային քաղաքական ասպարեզից մեջբերման ավարտը։ Յունուսովի հաղորդմամբ Ալիևը գիտեր սпасող բոլոր այդ քալերի մասին եւ դրան կանխելու համար Կոմկուսում եւ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատում իր մարդկանց միջոցով բուրըն գործունեություն ծավալեց։ Ժողովրդակատում նրա մարդիկ էին Աբուլֆաս Ալիև Էլչբեյն ու Նեյմատ Փանահովը։ Նրանց օգնում էին Ալիևների կլանի ակտիվ անդամները՝ Էթիբար Մամեդովը, Ֆազայել Աղամալին, Բեջան Ֆարզալիևը։ Իր մարդկանց հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ Հեդար Ալիևն ասել է. «Մեզ մեծ արյուն է պետք, շատ արյուն»։ Ժամանակին Փանահովը հիմարաբար միամտորեն այդ մասին ասել է մոնիտոր ամսագրին տված մի հարցազրույցում։ Հենց նա Նեյմատ Փանահովը 1989 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կազմակերպեց Նախիջևանով անցնող ԽՍՀՄ պետական սահմանի քանդումը։ Չնայած այդ ժամանակ Մոսկվան արդեն թույլ էր տվել սահմանի բացումը, համաձայնագիր էր ստորագրել եւ պայմանավորվածություն կար, որ Պակի սահմանապահները կրակ չեն բացելու։ Բայց այդ մասին Բաքվում գիտեր միայն Նեյմատ Փանահովը, ով ազգի հերոս երևալու համար եկատարացեց սահմանի թատերականացված քանդումը։ 1990 թվականին հունվարի սկզբին Փանահով դարձավ հայկական ջարդերի գազམ་ակերպիչը։ Հարցազրույցում Արիֆ Յունուսովն ասում է, որ ինքը 1992 թվականին հատուկ զբաղվում էր Բաքվի հունվարյան ջարդերի հետաքնությամբ եւ այդ կապակցությամբ իր մոտ Ադրբեջանի նախագահի նստավայր էր հրավիրել Պակի գնդապետ Օլեգ Ալիևին, Ի վերջինս նրան հաղորդել է, որ այն արյունալի հունվարի օրերին հայերի բնակարաններից հապշտակված արժեքավոր իրերն ու թանկարժեք զարդերը տեղափոխում էին Բաքվի լեյտենան Շմիդտի անվան գործարանի տարածք Փանահովի մոտ, որտեղ գտնվում էր նրա նստավայրը։ Հարցազրույցում Արիֆ Յունուսովը պնդում է, որ հենց Փանահովն էր հայկական ժարդերի կազմակերպիչը։ Այս ամենի մասին Մոսկվան տեղյակ էր, բայց չէր կանխում հայկական ջարդերը եւ իրադարձություններն օգտագործեց խորհրդային զորքերը Բաքու մտցնելու համար։ Օլեգ Ալիևնից բացահայտ ասաց, որ Պակը լավ գիտեր, թե որտեղ է թաքնում Փանալին, բայց ոչ Մոսկվան, ոչ Ադրբեջանի Պակի ղեկավարությունը թույլ չէին տալիս նրան ձեռք տալ։ Իսկ Էլչիբեյն ամեն ինչ անում էր Հեյդար Ալիևի հանդեպ հետաքննություն դադարեցնելու եւ նրան իշխանության բերելու համար։ Եվ ի վերջո ամեն ինչ այդպես էլ եղավ։ Հունվարին նախատեսված ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազության նիստը Ադրբեջանի կոմքսի պլենումը տեղի չունեցան։ Հեյդար Ալիևի դեմ հետաքննությունը փակվեց, քննիչները մեկնեցին երկրից, իսկ ավելի ուշ Ալիևը եկավ իշխանության, ասում է Յունուսովը։ Նույնը կամ գրեթե նույնը եւ կամ գուցե ավելին հաստատում է ադրբեջանցի լրագրող քաղաքական վտարանդի Զեյնալ Իբրահիմովն իր 35 նամակ ворթուս քաղաքական վիպակում, որը լույս է տեսել այս տարի հունվարի 3-ին եւ որի մեջ հեղինակը նամակների միջոցով ներկայացնում է Հեյդար Ալիևի դերն Ադրբեջանում 1988-1993 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձություններում, սկսած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից մինչև նրա իշխանության գալը։ Այդ աղմկահարույց վիպակում պատմում է այն մասին, թե ինչպես Հեյդար Ալիևը փուլ առ փուլ իրեն վերադարձրեց երկիրը, արդյունքում իշխանության գալով 1993-ին։ Գրքում նկարագրում են Բաքվում 1990 թվականի հունվարի 13-ից 20-ի իրադարձությունները, Խոջալուի ողբերգական դեպքերը, որոնք հանգեցրին զգալի թող խաղաղ բնակիչների մահվան ու բռնատեղահանման։ Գրքի նախաբանի հեղինակ Փորսագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի գնահատմամբ այդ վիպակն այն մտնոլորտի արտացոլանքն է, որն իշխել է Բաքվում իր պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում՝ խորթային կայսրության կորցանման, վաղ հետխորթային եւ ուշ հետխորթային, այսինքն ներկա ժամանակաշրջաններում։ Գրքում կարմիր թելով հետագծվում է հասարակական գիտակցության փուլային մուտացիան, որը կարևորագույն դեր է խաղացել ատելության միջավայրի ձևավորման գործում եւ որի թիրախը դարձան Ադրբեջանի հայությունը 1988 թվականից սկսած պարզաբանելով այլատյացության եւ իմ մասնավորի հայատյացության գաղափարական քաղաքական հենքը հեղնակն ասում է մեջբերում եմ Ատելությունը փաստորեն դարձել է պետական քաղաքականություն։ Չնայած Ադրբեջանն ամենուրեք հայտարարում է իր հանդուրժողականության եւ բազմամշակութայնության մասին, իրականում երկրում այսօր ֆաշիստական ռեժիմ է։ Այդ առումով այն ֆաշիստական է, քանի որ մանկապարտեզից երեխաների մեջ սերմանում են այդ ատելությունը։ Ինքը հեղինակը վիպակին կից ծանոթագրության մեջ խոստովանում է, մեջ բերում է. Այս պատումը գրել ինձ դրթել է ամոթը, այն ինչ ես տեսել եմ իմ աչքով, Այն ինչ տեսել եմ երկրում ֆաշիստական գաղափարախոսությունը եւ մարդկային բոլոր արժեքների հետ ընթացը։ Սուտը, որ 3 տասնամյակ շարունակ մատուցում է աշխարհին, եւ աշխարհը, որ միլիոնավոր բարել նավթի դիմաց կում արկում լուրկուլ է տալիս այդ սուտը։ Սուտ նահատելությունը ստաց են անգամ այն մարդկանց մեջ, որոնք այս կամ այն պատճառներով հանդես են գալիս իշխանությունների դեմ, քանի որ նրանցից ոչ մեկը չի համարձակվել բացահայտ ընդունել Ադրբեջանի պատմության լիակատար կեղծումը եւ չի համարձակվել վիճարկել Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելությունն Ադրբեջանին։ Ոչ մի մարդ երկրում վճռականություն չի ունեցել ճանաչելու Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության պատմական ճշմարտությունը։ Մեջբերման ավարտը Վիպակի հրատարակությունից հետո Զենալ Իբրահիմովը նաև հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկային նախագիծ հանդիսացող Էխո Կովկասակայքին, որում խիստ գնահատականներ է տվել Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին, խոսել Ադրբեջանում հայերի հանդեպ ատելության պատճառների, Ղարաբաղյան հակամարտության, հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Հարցազրույցում վիպակի հեղինակը թվարկում է Ադրբեջանում արկա իր իսկ արտահայտությամբ քաղցկեղային օրուցքները։ Մեջբերում եմ։ Առաջինը հանրության գլուխ մտցրել են, որ Ղարաբաղն իր տարածքն է։ Դե դա Ադրբեջանի տարածքը չէ։ Այդ տարածքն արհեստականորեն կցվել է Ադրբեջանին 1921-ին։ Երկրորդը Ադրբեջանի շատ ցավոտ ու մոլեգին զգտումն է կեղծել իր պատմությունը եւ Երևան որպես մի ժողովուրդ, որն ունի հազարամյակների ցակում։ Դա զառանց հանք է, դա չի եղել։ Դա նույնիսկ կարծում եմ նվաստացուցիչ է ժողովրդի համար։ Նման բանաներ սեփական պատմության հետ։ Իրեն վերագրել ինչ որ առասպելական հերոսների հորինել անհեթեթ պատմական փաստեր։ Մեջբերման ավարտը որպես նման անհետեցություն եւ որպես այդպիսին զավեշտալի փաստ Իբրահիմովը հայտնում է, թե ադրբեջանական դասագրքերից մեկում գրված է, թե իբր Կոլումբոսին խորհրդատվությունը տվել ադրբեջանցի գիտնական, ինչը նրա գնահատմամբ արդեն հոգեբոժների ոլորտից է։ Խոսքս ավարտեմ լրահոսում օրերս հայտնված այն տեղեկատվությամբ, ըստ որի ադրբեջանցի վտանանդի լրագրողի հարցազրույցը հունվարի 21-ին հրապարակվելուց հետո որոշ ժամանակ անց հեռացվել է լրատվամիջոցի կայքից։ Իսկ զրույցը վարած լրագրող Կատերինա Պրոկոֆիևան հեռացվել է աշխատանքից։ Հաշվի առնելով, որ Ազատյուն ռադիոկայանը եւ համապատասխանաբար նրա նախագիծ հանդիսացող Էխո Կովկասա կայքը գործում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հատկացումների հաշվին, կարծում եմ կարելի է ենթադրել, որ այդ իրողությունն համայն աշխարհում տարփողվող ամերիկյան ժողովրդավարության, այսպես ասած, գոհարներից է, կամ ավելի ճիշտ կներ ասել, առանձին հետամնաց երկրներում շրջանառվող կեղծ դոլարներից։ Երևի նման դեպքերում են ֆրանսիացիներն ասում «C'est la vie»։ Այսինքն այսպեսին է կյանքը, ավաղ այսպեսին է։